tá ligado, né? Essa que é a parada, bandido. Você tá com nós, vem viver um dia comigo. Ó. Oh. Então vem, dá espaço pra ela passar. Chama ela, que ela adora. A bandida perdida se encontra comigo no fúria da noite. Quer viver uma história, ela gosta que eu chico. E pede mais, gosta do meu estilo forgado do pai. Até a bomba que eu fumo parece um charuto. Já vivi de ponto e eu quero ice, vibe. Rebola pros drag, chave. Conjuntão da Nike Style se apaixona, faço isso demais. Não importa destino, tá bem, tá comigo, cara de bolado, mas puro e tranquilo. Neblina na rona, vinha gatona, sentando pra mim é o desejo proibido. Eu sei bem bandida, tá onde me conhece. É da esquina maldita, neblina sombria, onde tudo acontece. Deixa falar o que já passou. Acende o que faz estrago e nós faz amor. Deixa ela bolar que aí ela se sente, nós mesmo das cavalo do muito potente Tô calmo das maldades dos meus concorrentes A regra é clara, quem pode mais chora menos Frequentemente então, deixa ela bolar que aí ela se sente Nós né? Tá mesmo das cavalo do muito potente Tô pleno e calmo das maldades dos meus concorrentes A regra é clara, quem pode mais chora menos frequentemente Vamos então. tirar uma brisa, dá um pião com maloca que eu sei que cê gosta da vida bandida Não esconde seu fetiche, olha no meu olho e fala que é minha vida Mas nós é malandro, absta o interesse na ponta da mira Acende a vela enquanto eu acelero a vela, milhares na pista Mas o corre não para, me viu na viela, na cinta a peça querendo alcançar o progresso num caminho blando sem muita opção. É, com pouco fiz muito, levando levada. O beat na palma, beira caçada matei a charada. Multipliquei o cifrão. Deixa ela bolar que aí ela se sente. Nós gosta mesmo das cavali do muito potente. Tô bem calmo das maldades dos meus concorrentes. A egg é clara, quem pode mais chora menos bola que aí ela se sente Nós gosta mesmo das cavali do muito potente Tô bem calmo das maldades dos meus concorrentes é clara, quem pode mais chora menos Frequentemente De então. longe ela vista, dentro da evoca neblina Seu olho azul piscina, mas é do verde minha brisa A gatona anima, ainda me chama de vida Sabe que eu tenho a faísca, bebê por favor não grita A mistura de dry pack, fumo parar na minha casa Ela me arranha e nela eu dou tapa Olha o tamanho dessa raba, ela é doce igual uva pra brisa da marula. Se nós tá junto é fuga, mistura desejo e loucura. Deixa ela bolar que aí ela se sente. Nós gosta mesmo das cavalo e do muito potente. Tô bem calmo das maldades dos meus concorrentes. A regra é clara, quem pode mais chora menos frequentemente. Então, deixa ela bolar que aí ela se sente. Nós Tá mesmo das cavali do muito potente Tô bem e calmo das maldades dos meus concorrentes A regra é clara, quem pode mais chora menos Frequentemente então